Die profeet Jeremia het gehoor die Heere praat met om oor die Filisteine. Dit was voordat die faroe die stad Gaza oorwin het. Die Heere het gesê, die vijanden kom uit die noorde, hulle kom soos baie water, hulle vloei soos een groot rivier, hulle vloei oor die land en oor alles in die land, oor die stede en oor almal wat in die stede woon. Die mensen skree en vraag iemand moet hulle help. Almal wat in die land woon, help want hulle hoor hoe die pote van die vijanden se perde stamp, hulle hoor hoe hulle oorlogkarre se wiele raas. Pas vlug en draai nie om nie, hulle neem nie hulle kinders saam nie, hulle is bang, hulle hande hangpap. Die dag het gekom, die Heere verwoes al die Filisteine, hy maak allemaal dood wat vertier is en Sidon kan hel. Ja, die Heere maak al die Filisteine dood, al die mensen wat van die eiland Kaftor kom en wat nog leven. Die mensen van Gaza het hulle koppe kaal geskeer. Die vijanden het die mensen van Askelon stilgemaak. Mensen wat oorgeblij het op die kus vlakte, hoe lang zal jelle nog rouw en jelle selfs te kunt snij? Zwaard van die Heere, dit gaan slecht terwijl jy aanhou om mensen dood te maak. Jy moet teruggaan in jou zak, jy moet ris en stil wees. Maar hoe kan die zwaard van die Heere ris? Want dit is die Heere wat die zwaard gestuur het teen Askelon in die land bij die Sedert.